Svima je dobro poznato da ljudi, je tako, Allahovi robovi, nisu svi na istom nivou. Nisu svi na istom nivou takvaluka, nisu svi na istom nivou znanja, nisu svi na istom nivou ibadeta i tako dalje. Pa, danas ćemo pričat o stvari koja se tiče sviju ljudi, znači sviju muslimana, sviju vjernika, svejedno na kom oni nivou bili. Zato što se Allah te barek letala obraća vjernicima, jer tako ne pravi razliku, nego obraća se svim, svim vjernicima. Pa prvi prvi prvi nida ili zov Allaha Tebarek Vatala prema vjernicima ili vjernika odnosi se sa ili odnosi se o njihovom odnosu prema Allahovom poslaniku sallallahu alaihi veselem. A kako je ne bi bilo to, jer e, vjerovanje Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselem jeste drugi dio šehadeta da nema drugog božanstva sem Allaha tebarek ve ta'ala i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegov rob i njegov poslanik. Pa kaže Allah te barek ve ta'ala u suri Bekare, Ja ih ladzine amenu la takulu ra'ina wa kulu nzurna wasma'u walil kafirine azabun alim. Kaže Allah te barek ta'ala, o vjernici, o vi koji vjerujete, nemojte govoriti ra'ina, nemojte govoriti ra'ina, a to ćemo pojasniti šta znači na tako. Wa kulu, wa kulu nzurna wasma'u. I recite, unzurna, tako i slušajte i slušajte walil kafirine azabun alim Allah te barekuta taala se ovdje tako obraća vjernicima kako kako da postupaju prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kada im on donosi ili kada im on dolazi sa obavještenjem od Allaha te barekuta taala ili o nekim propisima i ovdje je doziv ili zov Allah te barekuta taala svojim robovima vjernicima mu'minima Znači Allah te barek tala se nekad obraća svim ljudima ako pa kaže ja evhe nas, ili tako, o ljudi, to obuhvata i nevjernike i vjernike. U ovom slučaju Allah te barek kaže ja evhe ledine amenu, o vi koji vjerujete. Znači ovo se tiče samo nas, vjernika, onih koji vjeruju Allah te barek tala. I ovdje znači dozi ili zove Allah te barek tala svojim vjernicima, znači svojim robovima, mu'minima. Znači Allah te barek tala ih doziva, doziva ih, doziva ih po njihovim o njihovom imanu. Zato ne govori Allah tvar tala ovi bogati, ovi vaki ili ovi naki, ne, nego Allah tvar tala i doziva po njihovom imanu, pa kaže ovi koji vjerujete. Zašto? Zato što je mu'min, zato što je mu'min živ zbog svog imana, tako, zato što je mu'min haj, znači živ zbog to, tog njegovog imana koji je kod njega prisutan, sluša, tako, čuje, razmišlja i u stanju je da uradi djelo ili ga ostavi zbog tog zbog tog zbog njegovog imana a kontra tome jeste kafir kontra tome jeste kafir on niti čuje jel tako niti razmišlja niti je ustao da uradi nešto kad mu se naredi znači nije ustao da uradi nešto kad mu Allah te barek vitala naredi zašto zato što ne vjeruje Allah te barek vitala niti je u stanju da ostavi stvar da ostavi stvar kada mu Allah te barek vetala zabrani. Zašto? Zato što nema imana, zato što ne vjeruje u Allaha te barek vetala. I zna dobro kada Allah te barek vetala poziva vjernike, kada ih poziva svoje robove vjernike, on ih poziva da bi im, da bi im naredio je tako nešto u čemu je sreća za njih i njihova potpunost. Što znači potpunost? Da potpune svoje iman, tako? Kada Allah tebara doziva vjernike, Allah te tebara ih doziva da im naredi nešto u čemu je sreća za njih. što znači sreća? Uspjeh na dunjaluku i ahiretu. Ili ih doziva da im zabrani ono u čemu je šteta, je tako, u čemu je šteta i manjkavost, i manjkavost za njih. Ili da ih obraduje Allah tebara htala, kada ih doziva, da im doziva da ih obraduje, je tako, ili da ih opomene, ili da ih opomene, ili da ih poduči ono što oni ne znaju, da ih poduči ono što će im koristiti. Zato trebamo dobro upamtiti što je rekao Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu, kada mu je neki od ljudi rekao e, posavjetuj me, tako daj mi neki, daj mi nešto tako od sebe, zašto ću se ja držati, nešto što će mi, nešto što će mi koristiti. Pa kaže, kada čuješ Allaha te barek i ta'ala, ja eva ladzina amenu, kada čuješ Allaha te barek ta'ala da kaže, ovi koji vjerujete, kaže, dobro načuli svoj uho, dobro načuli svoj uho. Pa to je zaista hajr koji se naređuje, zato to je znači dobro, kad čuješ Allaha te barek ta'ala kaže, ja eva ladzina amenu, ovi koji vjerujete, dobro načuli svoj uho. To je zaista ili sigurno hajr koji se naređuje, ili je to šer, ili je to zlo koje se, koje se zabranjuje, A Allah te barek ve ta'ala je u ovom ajetu, jel tako, dozvo mu'mine, vjernike, da im zabrani riječ ra'ina, da im zabrani riječ ra'ina, jel tako, i da ih podstakne, ili jel tako, da ih podstakne da govore riječ unzurna. Zašto? Zašto to? Pa zato što su munafici i jevreji, jel tako, zato što su munafici i jevreji, kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem ve sellem go pričao oni bi rekli raina oni bi rekli raina znači jevreji kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem pričao pozivao ih u islam podsticao ih da prihvate islam oni bi rekli raina a to je u njihovom jeziku u njihovom jeziku tom uh, e, hebrejskom hebrejski hebrejskom jeziku u značenju uh, e, el istihza to jest ismijavanje To u njihovom jeziku ismijavanje. Znači oni bi se ismijavali sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Pa bi se tako, na taj način, tako ismijavali sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, i uzimali ga uh, kao predmet, kao predmet zabave. To bi im, znači, bio jedan način da, da, da provode svoje vrijeme, tako kada bi slušali poslanika sallallahu sa selem da im postiče da prihvate islam, da povjeruju njega da je on Allah, robi Allah, postaniče se on, oni bi govorili e, rajna, ismijavali bi se sa njim. A ismijavanje sa Allahim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, jeste šta? Kuf, jeste nevjerstvo, onaj ko se ismijaje sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, e, je nevjernik, onaj ko se ismijaje sa Allahim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, je nevjernik. I to u današnje vrijeme bi mnogi trebali, mnogi trebali e, za ozbiljno da shvate da ljudi koji se ismijaju sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, da su nevjernici. I oni koji ih brane, tako, koji brane one koji se ismijaju sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, i oni su isto tako nevjernici. Zašto? Zato što se prenosi od e, Muhameda bin Sohnuna, od učenjaka Malikija, da on prenosi, znači, konsensus islamskih učenjaka da onaj ko na bilo koji način omalovaži, omalovaži, omalovaži e, čast Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je znači njegovo biće, tako kao njegovo znači njega ko, ko, ko ličnost ko, ko na bilo koji način omalovaži ličnost Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je takav kafir, da je takav nevjernik i da se ubija i da se ubija. A ako se pokaje, znači pokajanje između njega je Allaha te a Pa kazna ubistva ne spada, jer tako s njega? I da svako onaj ko njega ne smatra nevjernikom, da svako onaj ko njega ne smatra nevjernikom, da je i on, da je i on nevjernik. Jeste razumljivo? Kada se neko smije sa ovim poslednikom sa selem, obaveza ga je protekviriti. Zašto? Zato ko onaj ko njega ne smatra nevjernikom, kaže da je i on, da je i on nevjernik. Međutim, danas mi vidimo kada se ljudi ismijaju sa Allahovim poslednikom sa selem, kada se ismijavaju sa Kur'anom, kada se ismijavaju sa Allahom te barake ta'ala, da ima ljudi, da ima ljudi koji se pripisuju umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, ali daju sebi za pravo da pravda je ove i govore da je to neka vrsta e, novinarske slobode i tako dalje i tako dalje. i Tako. Zato je Allah te barek ta'ala zabranio vjernicima da govore Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam kada je tako sjede kod njega i slušaju njegov govor sa Allahu alaihi wa sallam, da bi naučili propise Kur'ana tako i, i, i, mudrosti, da govore ra'ina, nego da kažu umjesto ove riječi ra'ina koja znači ismijavanje, da govore e, arapsku riječ, znači, znači arapsku riječ unzurna, koja ima značenje ilna, on u, kod nas to kaže temehel, tako polako da Allah poslaniku da se da govori Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem polako u smislu nemoj požurivat nemoj požurivat dok mi ne, ne naučimo ne zapamtimo to to što si nam rekao znači ne nemoj požurivat nam sa govorom dok mi ne naučimo i ne shvatimo to što nam ti govoriš tako znači Allah Allah Allah, Allah im naredio opet da se obraćaju Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na na najljepši mogući način. Tako, i zabranio, Allah htjela kaže u Kur'anu, Ja helazine amenu, la tuqaddimu baina jede Allahi wa rasulihi, wa taku Allahi na Allahe alim. Ovi koji vjerujete, ovi koji vjerujete, nemojte ići ispred Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bojite se Allaha, a Allah htjela sve čuje i sve vidi. Je tako? Ja helazine amenu, la terfau esuatekum fawqa sawti nabiy. O vi koji vjerujete, nemojte dizat svoje glasove, svoje vaze iznad glasa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Wala tahharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. I nemojte dozivat ga, je tako? Nemojte ga lamit, nemojte naglas ga dozivati ko što vi jedni drugi je dozivate pa da vam propadnu vaša djela, a vi to i ne osjećate. I ne znate, niste svjesni. Znako, pa je zabrajeno vjernicima da uh, ashabima, Ridvan Allah Helihim, da dozivaju poslanika sa oselem, ja Muhammed, ja Muhammed. Zabranjeno mi i da dižu glas iznad glasa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem jer Allah te barkala prijeti pa kaže en tahbata a'malukum wa antum la tash'urun da vam propadnu vaša djela da vam propadnu vaša djela a vi ne osjetite i ne znate da su vam propala da su vam propala vaša djela zato Allah te barkala naredio vjernicima da pažljivo slušaju kada kada uh, preuzimaju kada preuzimaju znanje od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da imaju edeba, da imaju edeba po tom pitanju. Zato se prenosi da bi ashabi ridvanullahi alejhim kada bi sjedli e, kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i slušali od njega govor njegov sallallahu alejhi ve sellem e, propise i tako dalje, kaže sjedili bi a ne bi se znači mrtali, pa bi se pa su ljudi pomislili da znači da bili su u takoj u takoj u takoj poziciji kao da su im ptice na glavama, pa se boje ako se malo mrdne, ako se malo mrdne da će mu ptica sretnuti s glave, tako. E tako je sve, što jedan dan reče da kod nas na dersovima se će vapjet. Ljudi koji se znači pripisuju ehli sunetu i džematu na dersovima jedu će vapjet. Gdje je tu znači taj Eden? Ovdje nije pitanje znači ko, ko, ko drži ders, je to sad ovaj ili onaj. Ovdje je pitanje uh, te stvari koje on priča, znači radi se o ilmu, o znanju, o islamskom znanju. O islamskom znanju. Jer mnogi ljudi uh, nekad se ponašaju drugačije kada slušaju ders, kada ders drži neko, je tako, od istaknutih. A kad dođe neko, koga ne zna i onda mora se malo i leći, ali tako i pružiti. Nije to sporno, znači, ako čovjek ima potrebu, sjećam se nekad, davno šeh Jusuf Ramatula Lehi, držao je pa kaže, vidi neko braću, kaže, ti malo odspavaj, pa dođi opet. Pa ovaj stvarno ošao spavo, pa vratio se ponovno. Nije to, znači, e, sporno ako čovjek ima potrebu, ako ga boli leđa i da se naslone nazivit i tako dalje. Međutim, radi se o tome, e, o stvari koja se tebi priča. Nije bitno ko ti priča je tako, nije bitno ko ti priča, nego bitna je stvar koju ti slušaš, a radi se znači o šerijatskom znanju, znači radi se o Kur'anu i Sunnetu, radi se o praksi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim je Allah te bareke taala poručio da je za nevjernike, a to su oni koji se ismijavaju sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, e, pripremio tako za sve nevjernike, jevreje, kršćane, za njega je svakako tako džehennem. A posebno još ako se ismijavaju sa Allahim poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, da im je Allah te bar tada pripremio žestoku, žestoku patnju u džehennemu. Isto tako će ih zahvatiti, isto tako će ih zahvatiti ta žestoka patnja i žestoka bol na dunjaluku prije, prije ahireta. Na dunjaluku prije ahireta. Zato je u ovom ajetu u ovom ajetu pojašnjenje da je vađib, vađib, znači obaveza da čovjek ima edep sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam i prema Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Je tako? Za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kako je to bilo? Znači, adekvatno ponašanje u njegovom prisustvu i slušanje onoga što on naredi i zabrani. Međutim, kako ćemo mi imati edep sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam tako što ćemo kada čujemo e, hadis od Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam prihvati taj hadis, nećemo dati prednost e, govoru ovog ili onog islamskog, islamskog učenjaka, ako je taj govor islamskog učenjaka suprotno hadisu Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam jer kao što je e, što se prenosi od imama Ebu Hanife i od imama e, Šafija rahmetullahi alaihi kažu kada dođe do vas hadis, ispravan hadis, a moj govor je ko, e, suprotan ili kontradiktoran tom hadisu, onda uzmite moj govor i mljeknite ga ozid, jel tako? Znači, hoće reći, ne od mog govora ništa, nego prifati se, prifati se govora Allahovog poslanika, sallahu alaihi sallam. I to se kod nas, šta, šta znači kod nas, mislim, znači, u, u, kad govorim o nama, mislim, smatram nas da smo dio islamskog umeta i kad kažem nas, mislim cijeli islamski umet. Jel tako? Jer mi smo dio islamskog umeta, zato kažem kod nas, znači kod islam, nas kao dijela islamskog umeta i kod cijelog islamskog, islamskog umeta. Je primjetno ta manjkavost, znači e, tog edeba i tog odnosa prema Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. A često čujemo, pogotovo od, od taliba, jel tako, ovaj hadis je, nije na, na stepenu sahiha, on je hasen, on je hasen li gajrihi, on je slab, on je ovako, e, ja uzimam, taj prednost govoru ovog, ovog islamskog učenjaka. Je tako? Tu se u stvari pokazuje, tu se u stvari pokazuje i odrazuje odnos nas prema Allahom, poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Odnos nas prema Allahom, poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Zašto? Zato što se daje prednost nekom čovjeku, je tako, ne želeći umanjiti vrijednost alima od islamske ulemije ali je on sprem Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem samo jedan obični čovjek. I kad dođe hadis od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem obavezno da prednost obavezno da prednost hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nad govorom čovjeka pa kogod kogod on da bio. Zatim e, pojašnjava ovaj ajet da je haram ponašati se ponašati se loše e, prema Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam sa riječi ili sa djelom, je tako, i da je ovo od džehla, da je ovo, da je ovo stvari džehla, od stvari neznanja, je tako da je ovo stvari džehla, neznanja i ne, nepostojanja, nepostojanja ilma, je tako? A kaže dalje, što se tiče, što se tiče, kada neko se tako ponaša prema Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, eh, sa znanjem, sa znanjem, znači da neko zna i opet se tako ponaša prema Allahovom poslaniku sa selem sa riječu ili ili e, sa djelom je tako pa kaže da je to od najjasnijih kufrova da je to od najjasnijih kufrova kada neko zna vrijednost Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada neko zna vrijednost Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve Znači ima to znanje, ima tu informaciju. Jer šta je na kraj krajeva znanje? Kaže šehhul Islam ibn Qaim, العالم لا يكون عالما إلا إذا تعلم العلم وعمل به وعلمه tako alim ne biva alimom sve dok ne nauči znanje i postupa po tom znanju i podučava to, to znanje tada on ima pravo jer tako da se nazove alimom a ovo znači kada čovjek ima to znanje to jest informaciju a zatim ne radi po tome to nije znanje nego je to čista čista informacija. Zašto? Zato što smo mi neki zapamtili da u Damasku postoje čovjek od kršćana koji je znao Kur'an na pamet i znao Sahih u Buhari i dolazio bi s muslimanima da se, e, da se raspravlja, da dokaziva, dokaziva se kuranskim majetima i dokaziva sa Buhariom. Kod nas bio bio učenjak, jer tako kad bio musliman mi mu pete ljubili. Međutim, on ima tu informaciju, ali tamo informacija, ako se ne pokaje Allah te bar i ako ne prihvati islam, neće ništa koristiti, tako nego će šta će više da bude još veći još veći dokaz protiv njega. Pa tako onaj ko ima znači te informacije, to znanje i nakon toga e, udari na čast Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem na bilo koji način, onda je to onda je to jasan i pravi kufr koji ga izvodi iz islama. Isto tako ovaj ajet ukazuje na jednu drugu stvar, a ta stvar jeste da čovjek musliman koji uči i kako koji traži znanje mora da ima dobar edem, dobro ponašanje sa onim koga odgaja. I tako. Znači sami koga odgaja. Pa tako da dijete mora ima dobar edem prema svom roditelju, jer ga on odgaja. Talib mora da ima dobar edem prema svom Eh, učitelju, prema svom učitelju. Zašto? Zato što ovaj njega odučaje znanjem, je tako, e, islamski umet, kada se nađe u toj situaciji u kojoj mi nismo sad, je tako, molimo Allah da popravi naše stanje, kada se nađe u toj situaciji da ima emira, je tako, da ima halifu, mora da ima dobar edem, dobar odnos, dobar, dobar odnos prema tom halifi, je tako, Jer ljudi su uglavnom, ljudi su uglavnom e, nezahvalni. Ljudi su uglavnom ponašaju, ponašaju e, dobro prema onome od koga oni imaju, od koga oni imaju neku korist. Zato Allah sve se nam rekao jedne prilike za žene, da najveći broj džene. Pa zato što vaši ljudi, kad bi vam cijeli život je tako radili sve kako vama paše, i samo jednom vam uradi, nešto što, što vam paše, on, vi onda kažete nikad nisi valio. Nikad nisi valio. Tako jedan brat spominje, u njega žena, Čela ide neću zijarete, tako. On rekao, pitala mogu i on kaže onako, mahno, rekao ne mogu. Ne znam ja što sam rekao, ali to rekao ne mogu. Ona kaže odmah je stopa ni pet ni šest, pa nikad nisam niđe ni išla. E, ako nisi išla, neš ni danas ići, znači, da bar nisi nikad niđe išla. Ako nikad nisi išla, nemoj ni danas, znači, ostane na toj pozitivnoj nuli i završena priča. E, tako jeste žene. Tako se isto prenosi, je tako, da je Omer radi Allah vanu jedne noći izišao sa svojim slugom. Ti si na to pitanje. Isto, vladimo šta? Da, da, da. Da je izišao jedne noći I naišao je tu na neku ženu. Mehmet, sa ženama. Mehmet. Ovo čuju, ne slušaju. Slušaju. Znači, pita. Ti ćeš pita. Možeš ti pohvaliti. Ima tamo vidi, aj, da smo i pa. Znači se. Znači, Omer Adjala Vanhu je izišao jedne noći sa svojim slugom Šta ću stvar da kažem? Da se mnoge stvari dešavaju iz džehla. Da se ljudi odružuju iz džehla. Izišao je znači sa svojim slugom i tamo je naišao neka žena je stavila e, lonac i samo vodu a oko, znači na vatru, a oko nje su bila djeca. I djeca su tako pospala, čekajući da provre hrana, a u stvari, a u stvari nije bilo hrane, nego je samo voda, nije imala šta da im da. Pa Omer Adelohanu pita šta je ovo, Ka, I ona je počela da, Omer, Omer, da Bog, da mu Allah, da ovo, da Bog, znači počela da ga kune. Kaže, što ti sad, kak ima veze Omer Savića? On je preuzeo odgovornost. On je preuzeo odgovornost. To tako. On je emir mu'minin, on je halifa, on je zadužen za muslimane, a ja nemam, nemam eh, svoje djece da znam šta da jedu. Pa Omer radi Allah, on vratio se sa svojim slugom, natovario se brašno, ovaj sluga kaže, nemoj ti, ti si halifan, ja ću to ponijeti, kaže, ali ćeš ti preuzeti moj odgovor sa sudnjem danu, neću. Pa je Omer radi Allah van je tako dao joj i e, naručio je tako da dođe e, kod, e, kod halife, pa ona tek sutradan vidla da je on u stvari halifa. Hele, ne se, što da kažem, da se mnoge stvari dešavaju iz džehla. Da, tako, da se mnoge stvari dešavaju iz džehla. Isto tako, ovaj loš odnos prema prema učitelju, loš odnos prema roditeljima, jer kaže Allah te vartala, wala takul lehuma uf. I nemoj im reći ni uf. Pa spominje jedan šeh u Egiptu, kaže, došao mu neki mladić i kaže, šeh, ja imam, ovaj, da postoje pitanje. Šta je? Pa Allah te vartala kaže u Kur'anu za roditelje, wala takul lehuma uf. Nemoj da im kažeš ni uf ja viče, šta je sad viče, pa ja sam se s mojim glavom posao, ja sam njega udario nogom. Pa viče, pa, pa Allah kaže, nemoj mu reći ni uf, pa jesi će, nisam rekao uf, ali sam ga udario nogom, ja sam postupio po, po, po kuranskom ajetu. Zašto? Zato što on iz džehla ne zna. Kada je ova sitna stvar zabranjena, da, da ocu kažeš uf, ono što kod nas, ma daje više, je tako? Kad to ne smiješ, onda je preče da ne smiješ dići je tako ruku, ruku ili nogu, ruku ili nogu na njega. Isto tako Allah tebara u ovom, a, u ovom ajetu zabranjuje šta? Ismijavanje, ismijavanje sa bilo kim. Omalovažavanje bilo koga. Ne samo Allahom poslanike sa Allah sallam. Nije samo neko kaže, dobro, zabranjeno je ismijavati se sa Allahim poslanikom sa Allahom sa mojim komšijom Hasom dozvoljeno. Tako ne. Zašto? Zato što Allah te barakala kaže u drugom ajetu, u suri, u džurat, Ja ejuheladine amenu, la jeshar qavmun min qavmin, asa e jekunu hajra minu. Ovi koji vjerujete, opet Allah te barakala kaže, o vjernici, nemoj da se ismijaje, nemoj da se ismijaje, te jedni sa drugima, ili jedan narod sa drugim, možda su oni bolji, tako, možda su oni bolji, ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم niti žene sa ženama, možda su one bolje od njega. Vola termizu enfuseku, vola te nabezu bil alqab. Mi nemojte, znači, i šareti i tako dalje. Znači, sve vrste, sve vrste tog ismijavanja ko što kod nas ima, to namigne pa pokaže na nekoga nešto mone. Je tako? To je sve, to je sve ismijavanje. I to je sve te Allah zabranio, zabranio među vjernicima. Zabranio to vjernicima. Zašto? Zato što Allah te kaže innama mu'minuna ihva znači zaista su vjernici braća fa aslihu bejne ahavajkum vateku Allahe lalekum turhamun. Tako. Zaista su vjernici braća pa vi po, pomirite vašu braću. Pa vi pomirite vašu braću i bojite se Allaha da bi vam se Allah te barek betala smilovo. Zato je jedna od stvari gdje je dozvoljeno lagat, je tako, gdje je dozvoljeno lagat na e, čovjek kada vidi dva brata u sporu, kada vidi dva brata u sporu, posvađali se i neće da priča s drugim, dozvoljeno je otići kod jednog i reći poselanju te ovaj jedan brat. Iako ovaj nije, ovaj možda rekao, ne vodim ga vam, ubiću ga, tako. Pa ovdje kod drugog kaže, posalamio te ovdje. Pa hoće da se vidi iz tobom. I sastavi i njoljeva dvojica misle, jel tako, hoće ovaj drugi. Isto tako, dozvoljeno, ženi lagati. To ona najbolje kuha, tako, da je najljepša, je tako, mada mi nema potrebne lagati, tako. to sve tako, mi nemamo potrebe lagati, tako. Znači, Allah te bar traži od vjernika da budu braća. Allah te bar traži od vjernika da budu braća, a ne da budu predmet ismijavanja jedni, jedni drugima. Zato je obaveza na nama, tako, na nama vjernicima, da prvenstveno povedemo računa kako se ponašamo. Jedna od obaveza, da nešto sad ne sad ide samo to, znači jedna od obaveza koju mi vjernici imamo, jeste da povedemo računa o našem odnosu prema, prema našoj braći. Da imamo lijep odnos prema njima, znači da imamo lijep, lijep, lijep edep. Isto tako, isto tako da se ima lijep, lijep edep i lijep odnos, lijepo ponašanje prema nevjernicima. Zašto? Zato što su oni predmet dave, zato što su oni predmet dave, mi treba da E, nevjernike pozivam u islam, a kako ćeš čovjeka pozvat nego kad mu se lijepo obratiš, kad mu lijepo priđeš. Pa kako si, jes dobro? Treba ti šta? I tako dalje. A ne dođeš, ti čafire jedan, kad vi, mi ćemo vas poklat, ako mu neće primiti islam. Čovje znači, nisu. I nisu normalni. To bi samo ubijali, klali, otimali žene, jer tako pričaju o, o nekakvoj ganimi, ovaj, ga genisu u auto, ne, nego sve u svoje, ovaj, sve u svoje vrijeme. Sada je tako vrijeme da mi pozivamo ljude, pozivamo ljude u islam. I nadamo se nagrade od Allaha te barek tala, jer kaže Allah, poslanik sa Allah, srem, obraćujući se Ali radi Allahu anhu. Da, čo, da Allah te barek tala uputi čovjeka tvojim sebebom, da Allah te barek tala uputi čovjeka tvojim sebebom, bolje ti je, bolje ti je od crvenih deva, bolje ti je od crvenih deva. Skoro sam, ili nije baš skoro, ima vremena, čito da je u Saudiji prodata jedna crvena deva za 5 miliona rijala. A 5 rijala je jedan evo, znači to je tako milion euro. Prodata jedna crvena deva, deva za milion eura. Allah bi daje, hoćemo. Allah poslanik za sve kaže da Allah te bar htjela uputi čovjeka tvojim rukama, tvojim sedavom, bolje ti je nego da imaš stado, nego da imaš stado tih crvenih, crvenih deva. Je tako? E sad, opet kaže, ljudi, ljudi se e, razlikuju u imanu i takvalku, i to imamo znači primjera i kod Asaba Ridvanullah Jalehi, kada je jedan od Asaba od drugoga Asaba palmu, ovaj jedan imao palminjak, čitav ovaj, ništa, ili imao jednu, ne znam tačno. A bila je znači jedna tu neđi blizu na veći, pa kaže daj mi ovaj ne daj mi ne daj mi ne dam. Jel tako? Pa naišao Boži poslanik sa sada. Pa kaže šta je, pa kaže ja Boži poslanik će traži vodi ga u palmu da mi da, on mi ne da. Pa kaže poslanik sa sada njemu, podaj mu tu palmu, Allah te bavite, Allah će ti dat e, palmu u džennetu. Kaže ne dam Boži poslanik. Kaže poslanik sa sada, podaj mu palmu, dobit ćeš istu takvu u džennetu. Kaže ne dam Boži poslanik. Jel tako? Ne dam. Pa kaže, poslani sam treći put, odajem tu palmu, dobit ćeš istu takvu u džennetu. Kaže, ne da Boži poslaniče. Pa je naišao od nekle Buderda, ako se dobro sjećam da je bio Buderda. Pa je to čuo, pa kaže, Boži će, ja mu dajem čitav, znači cijelu baštu. Cijelu baštu, je tako, zašto? Zato što hoće džennet. Pa kaže, poslani sam Rabi Hadbeja, uspjela je trgovina, uspjela je trgovina. Pa ušao kući, ovaj, i našu ženu, kakva žena treba da bude. Pa od da iz daleka vidi ženu s dijetom, kaže ja sam dao cijeli palminjak, cijelu baštu za jednu palmu dženeta, a dijete bilo uzelo i stavilo jednu, jednu datu, jedan taj tem u usta, pa mu ta žena izvadla iz usta, kaže ovo nije više naše. Naša bi rekla da ovog da crku. Stvar ne bi naša rekla. Naša, naša, naša, naša, Neke mi žene rekle, laki si, naki si, da bu, da ovu, da bu, da ono. Gdje ćeš dat sve? Razumijete? Ali cilj, cilj naš jeste, da Allah te bar tamo molimo, da sve svega ujedini, ujedini naša srca i da budemo od onih koji pomažu Allah te bar tala vjeru. Jer kaže Allah te bar tala, ja te vredine amenu kunu ensara Allah, o vjernici, Budite Allahom i pomagači. Kema kale Isa ibn Marjama ili havarijine men ensari ili Allah. Kao što je rekao Isa, sin Marjami, svojim havarijinima, svojim pomagačima, ko će me pomoći? Allah te bar tala radi, je tako? Kale il havarijune, Nahnu ensaru Allah, rekao še havarijini, mi smo Allah i pomagači, fa amene taifetu min beni Israile, va kefere taife min beni Israile, je tako? Pa je povjerovala jedna skupina od, od, od Benu Israila, a jedna je zanevjerovala, je tako? Pa kaže Allah فأيدنا الذين آمنوا فأصبحوا ظاهرين pa kaže Allah ta'ala pa smo mi pomogli one koji su povjerovali pa osvanuše osvanuše od pomognuti pa smo mi pomogli Allah te barek ta'ala će pomoć one koji koji pomažu svoju vjeru. Nema sumnje u to, zato što je to Allah tala u Kur'anu obećao. Da znači, će doći pobjeda, da znači, će doći pobjeda. Eh sad, je druga stvar, koliko smo mi, koliko smo mi spremni da saburamo. Međutim, kaže Allah tebah tala, ja heladina amen usmiru, vasabiru, varabitu, vatahu Allahe, lalekum tuflihun. O vjernici, saburajte i nad saburavajte. Koga? Nevjernike. Nevjernike u Arabitu i spremajte se, znači spremajte se, budite spremni i Allaha se te vade kao tala bojite, ne bili ste, ne bili ste uspjeli. Znači na nama je, Allah bar tala od nas nigdi ne traži nikakav rezultat. Je tako? Ne traži od nas nikakav rezultat. Da mi moramo doći nekakvim rezultatom. Ali od nas traži djelo. Od nas traži djelo. A to djelo mora biti prije svega iskreno, zatim ispravno da bi ga Allah te barek barekatala primio, da bi ga Allah te barek barekatala primio i da bi mi imali imali nagradu na sudnjem danu kod Allah te barek barekatala zbog, zbog tog našeg djela. A ovo nam je jedna od lakših stvari, edep, dobar odnos prema Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Kada čuješ, rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da si milostiv, da budeš milostiv prema prema maloj djeci, prema svojoj djeci. Što ti je to teško? To je svakako tvoje djete, ne traži se od tebe, je tako ništa. Kada Allah tebe, kada, tebe, kada poslanik se od tebe traži da budeš dobar prema svojoj ženi, Šta je tu je tako teško? Ništa nije teško. Budeš dobar prema svojoj ženi. Kada Allah poslani se sve kaže da budeš dobar prema svom komšiji, jer kaže, el džaru, džaru, en džaru komšija je komšija, zašto? Zato što je ova riječ džar došla od džara, tako neko ko ti ko te zijeti, ko ti nanosi neku štetu, ali on komšija. Zašto? Zato što je odmah tu. On je komšija, pa makar, pa makar ti viđu od njega neke zijete, ali komšija. To kaže poslanik sa sve, došao mi je Džibril da me e, podstiče po pitanju komšije sve do te mjere dok ja nisam pomislio da će ga učiniti od od nasljednika, od onih koji imaju pravo da naslijede. Mhm. A danas je stanje, pogotovo na zapadu, ovih koji žive na zapadu, živi 10 godina u zgradi, ne zna ko je na prvom spratu, šta prvom spratu, ne zna ko je lijevo i desno od njega, tako? Ne zna. Zašto? Zato što ga to ne interesuje. Neki viče vlah, neki budalaš, neki hipek, neki idiot. Pa dobro je su kad mu rekao, slušaj hipek, evo te vlah, knjiga u islamu pročitala. Mi smo rekao, ja sam tvoj komšija musliman, ako ti šta treba, sve što je u skladu sa šarijatom, da ti ja mogu pomoći, ja ću ti pomoći. Jesi, nisi nikad. Zašto? Zato što je to takav život tamo. I muslimani su to, nažalost, preuzeli od nevjernika da svako vodi striktno brigu o sebi. I to samo o sebi. To ide čak do te mjere da neke ne interesuje nikako postupaju njihove žene i djeca, a kamo li da on ima na umu da mora da ima dobar odnos prema Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, da se on sikira kada čuje da je neko tamo na kraj svijeta nacito neke karikature Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, on nema to kad da osudi, je tako? Zašto? Zato što on živi u svom nekom svijetu, on vodi brigu ko će pobijeti nekakvu ligu šampiona, vodi brigu ko će ovo, ko će ono, njega ne interesuje, ne interesuje Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Zašto? Zato što je faktički na neki način okrenuo, okrenuo leđa od Allahove tebare kretala vjeri. Okrenuo leđa od Allahove tebare kretala vjeri. Samim tim okrenuo leđa i od poslanika sa sredom i od vjernika, je tako? I od vjernika. Poslanik sa sredom kaže da je primjer vjernika kao primjer jednog tijela kada se jedan dio, znači jedan uz tog dijela požali, drug, znači tijelo mu odgovori sa, sa, sa groznicom, tako da. Međutim, kod nas, kad se čuje da je poginu opet u Iraku ili u, u, u Siriji ili u Somali, da je izginulo dosta muslimana, samo čuje, najžešćiji komentari su šta rade na čafrinska paščar i pusti je smeraltu. To je naše stanje, je tako? I mi moramo raditi na tome da popravimo naše stanje. A moramo dobro znati da Allah te barakava, s ovim ću završiti inša moramo dobro znati da Allah te barakava neće popraviti stanje jednog naroda da taj narod sam ne popravi svoj stanje. Kad kaže Allah te barakava, inna Allah la yugayru ma bi qawmin, hatta yugayru ma bi anfusihim. Allah neće promijeniti ono što je kod naroda dok oni ne promijene ono što je u njihovim prsima. Allah neće promijeniti ono što je kod naroda, dok narod taj ne promijeni ono što je u njihovim prsima. I mi vidimo danas da je kod naroda, evo sad se približiva, približili ova luda, ima e, je luđa noć, stvarno je to najluđa noć, to je dan svaki je pameti. I vidimo da je u prsima naroda, većine naroda, briga gdje će on biti za tu noć, šta će konzumirati, ko će mu skakati i, i halaka da ga on sluša, to je, njegova, to je ono što je u njegovim prsima. A kod njega je šta? Ukamati je, u, u, u, u velikom grijehu je, u kufru je, u širku je, je tako? I Allah tebaktala neće promijeniti to što je kod njega sve dok on ne izbaci ono što je u njegovim prsima i zamijeni to imanom Allah tebaktala. Zamijeni to E, slijedjenjem Allahog poslanika sallallahu alejhi ve sellem zamijeni to odanošću, odanošću prema Allahu te barake wa ta'ala i ljubav prema Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je tako? i mržni onoga ako mrzi Allahog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jer je van svake pameti da jedan musliman kaže kada drugi muslimani bivaju ubijeni tamo od strane određenih kafira, to se nas ne tiče zato što mi sa njima imamo ugovore. Je tako? To je van svake pameti. Zašto? Zato što će i sam taj nekad doći na red. Zato što će i sam taj nekad doći na red. Zato ja molim Allah te bar kala da popravi naše stanje, popravi stanje umeta i da nas inša Allah počasti da budemo i mi ti, da doživimo da doživimo Allah te bar tala, molim da to učini mogućim, a Allah te bar tala, ništa nije teško, stvara sa kun, kada Allah te bar tala, kaže budi, to mora da bude, molim Allah te bar tala, da nas počasti, da, da doživimo halifu kome ćemo mi dati je tako peju, zavjet i automatski inša Allah tala, to je malo možda zvuči previše jednostavno, da odstrani od nas da ostaje od nas sva razglaženja, a prvenstveno, da tako i da se vidi, da smo mi ti na kojim je obaveza da odstranimo o sebi ta razilaženja, ta ružna mišljenja, ta loša mišljenja, je tako u drugim muslimanima, da bi Allah te barek je tala popravio, popravio naše, naše stanje. Ono što sam rekao od istine jeste od Allah te barek je tala, ono što sam uvriješio jeste od mene i od mog šetana, ako sam uvrijedio nekoga tražim da vam Michael Afik da se Allah nagradi za vaše slušanje, ako ko ima pitanja, evo, šehovi stupa, neka podgovara, Michael Afik.